bagire icyo baterereye mu kubaka kino gihugu cacu muti rero uno munsi tugaruka kuki uno munsi tugaruka ku kamaro k'intahe intahe mu Burundi niki intahe mu Burundi yamaziki canke imaziki ni gute urwego rw'abashinga ntahe gwiteguriye gukorana n'ugwego rw'abahuza mu Burundi eka n'ibindi aho ni nyuma yaho kuwa mirongo na kabiri nyakanga abahuza bato ariho abahuza batowe ku mitumba barahira icese kugira babandanye amabanga yo guhuza hagati mu mitumba ariko rero umuntu ashobora kwibaza ati mbe itandukanirizo riri hagati y'abashinga ntahe abajejwe umutumba canke abo bahuza nirihe mbe abashinga ntahe bazobandanya ca gikorwa cabo n'ibindi n'ibindi nico gituma mukanya isase reka dukurikire umushikiranganje mu byajejwe harimo intwaro ibereye Martin niteretse aho yasiguye at aranashimangira yuko igikorwa cy'abashingantahe bo ku mutumba cyahagaze inyuma y'aho abo bahuza batowe barahiriye inyuma yaho guca tugaruka n'umutumire turi eh, kumwe hano n’umutumire adasanzwe ni Adrien Sibomana akaba arongoye urwego rw'abashingantahe hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko imbere yaho kurikira Martin niteretse akaba ari umushikiranganje mu byajejwe harimo intwaro rusange no munsi w'amatora arabaye kandi twizeye ko mu cyose ariko agenda neza nk'uko mubona biriko bigenda no ngaha ku mutumba twari twaje kubatera intege rero tongera turaba ko biriko bigenda neza abahuza bo ku mutumba twavuga ko ari nka sentare yo ku mutumba kugira bahuze abafitaniye amatati mugabo bazotangura gukora akazi kabo banje kwigishwa neza igikorwa cabaho gitangurira naho kigarukira ntaho bihuriye rero n'abakuru umutuba mukuru w'umutumba n'abo mu ntwaro leta mviramanuka gushika ku mutumba mukuru w'umutumba rero niwe mubyeyi w'abenegihugu bose kuri uwo mutumba nicyo gituma tumubaza vyose twaranse yuko umukuru w'umutumba cyangwa bagiye batanu batoye ku mutumba bitoza kuko nabo basanzwe bafise ayandi mabanga bajejwe ntivyitiranwa rero biratandukanye ikindi bitandukanye ni bamwe mwita abashingantahe bamwe bavuga ngo baratiwe kuvuga ko kuva aba barahiye bagiye bita abashingantahe batiwe babaye abahuza kubera batiwe akazi kabo kazoca gahagarara abahuza bariko baratorwa uno munsi niwe bazoshobora batangura gukora ako kazi abo bashinga ntahe bahora bakora mukuru w'umutumba niwe mubyeyi w'umutumba azaba afise ijisho araba ko nabo nyine bariko bakora neza ko barashobora gutora umuntu ugasanga bakoresheje ibishobisho ugasanga n'umuntu adatunganya neza ibijyanye n'amabanga ajejwe mukuru w'umutumba burya azoguma acunga araba ko byose bigenda neza kuko wewe nawe nyene yaratowe n'abenegihugu ni radio isanganiro Mm. murakoze cyane nibutsa yuko tuza kumarana hafi iminota mirongo ibiri hano duce duha akanya abarundi muri hanze kugira namwe mugire icyo mushikirije ari ikibazo canke kunganira umushinga ntahe turi kumwe hano Adrian Sibomana muhejeje gukurikirana iby'umushikiranganje Martin Teretse ahejeje gushikiriza ariko imbere yuko tugaruka ku byo yashikirije eh, mwotubwira icyo kwita umuzo cyangwa origine y'intahe eh, ni hehe intahe yavuye he kubera iki ntahe murakoze cyane iyi ntahe yavuye muraduka ibintu byinshi mu karanga k'uburundi hari aho bica mu migani cyangwa bigaca mu zindi ibindi biganiro hari urupfu rwahaririye n'igisigizimwe mm-hmm. urupfu rutinije nkomeye gusumba niho rero umwami yamuha inkoni ati kiri inkoni ntahe ayita ntahe genda uduheza rero uyikoreshe mu guca urubanza kuri urumva rero ko yagiye guca urwo rubanza ku rubanza ruciye ko yahavuye azira ukuri kwiwe kumbure n'izihe eh, novuga nk'ingingo cyangwa repiriye zigize ubushinga cyangwa zigize intahe eh, ikintu gihambaye ni ukubwira gishigikiye intahe ni cyane cyane ingendo y'ububabatiye kandi nakubwira yuko ntibatira umuntu batira urugo ni ukuvuga iyo nyine urugo serugo yifashe neza mugabo na rugo atakuntu ntibatira niyo na na serugo bifashe neza mugabo abana babo atandira atakuntu ntibabatira rero mu nshamake umuntu batira yo aba ari umuntu kuri agendera ukuri akarwanira ubutungane kandi agatunganiriza abantu bose abari umuntu abanye neza n'uwo bubakanye kandi akamanubwira mu gutunganya urugo rwiwe aba ari umuntu yitaha imibano myiza y'abantu kandi yizigiwe n'abo babana n'abo bakorana akarwanya amacakubiri n'ibindi byose biteranya abantu aba umuntu agendera ubuntu n'iteka kandi azi kugumya ibanga no kurigendera akaba ari umuntu afise impuhwe ataraba nkunzi adakunda indacanke ngo aguze amaronka ijambo kandi aba ari umuntu atari imboregwa canke igihumbu akaba ari umuntu azi kuvuga neza ikirundi agashigikira agashyikiriza ijambo ritumbereye kandi akarishikiriza n'ubwenge atazindwa aba ari umuntu kandi yihangana bashobora gusotora akihangana aba ari umuntu afise n'izindi ngeso nziza zo mu mico kama y'abarundi urumva rero eh, um, ubushinga ntahe bufatiye kuri ibyo bintu mm. ndashobora kumenyesha ibyo umushinga ntahe nabyo ajejwe kuko biza byunganira eh, ibyo ndakobariye umushinga ntahe e, yatiwe yemera kuremesha umwumvikano mu bantu mu kugendera ukuri no guhanura aho hose bikenewe akemera kuzuriza abatase mu byerekeye amatongo ingo n'imiryango ibisigi n'ibindi abantu bafitiye uburenganzira bwo kumvikanako akemera kuremesha umutekano akemera guhagarikira amasezerano y'abantu bamwisigiye bagomba kuyagiriranira akemera gufasha uwo wese ari mu kaga gufasha mu byo kwijukira amajambere guhanura kuzuriza no kunywanisha abategetsi igihe cyose bikenewe cyane babimusabye kuba imboneza hagize ibigora bikeneye ijambo rya gishinga nta kuba ijisho ry'abanyagihugu n'inkinzo yabo mu gihe cyose cy'amakuba haba ku mutumba canke aho hose umushinga ntahe abari mm-hmm. urumva rero ibyo nibyo intahe mu burundi yamye ihagaraye ko mm-hmm. mm. ego tugarutse ku byo mudushikirije mu burundi umuntu yavuga ko intahe imaziki iki canke yamaze hamwe abantu kwigenza nabi mhm. ibyo byose nkubwiye biranga ubushinga ntahe ntihagire n'umwe abikurikiza igihugu coca gisiba bobesha kwiba uhagenda ugasanga abantu bafatanye mu kanigo hakagira hakabura uwamira ugasanga inkiri kiro irona ugacanga ukarengana ntahe rero ico yamaze ni wa buri muntu ni igitsure c'abandi c'abashinga ntahe n'abandi bose bataratirwa mugabo babagana ntahe babikwiye bigatuma umuntu wese azi yuko hari kizira mm-hmm. hari kizira hari ico adategezwa kugira naho amategeko hari mugabo hakaba igitsure c'abantu kamere mu migenzo gituma umuntu wese agenda yibaza ko ibintu byose biteza kugenda neza ibyo bavuga mbere ngo ikintu cyose kigataha aho gitegerezwa usanze ibuye riri mu mibarabara rikahava usanze imitambikwa ya ruzi yabomotse ukagerageza ugacubwira ababijejwe n'abandi uti nyabuna nyabuna tabara intahe rero mu burundi icyo yamaze ni icyo kandi n'ubibandanye kimara kuko intahe simanza gusa nakubwiye ibyo abashinga ntayo bajejwe muri ibyo nta hantu nta byo guca imanza birimo mugabo igihe cyose eh, bamwe babakenera barabatuma ko bagaca imanza ndaguha akarorero harageze igihe muri sentare z'intango ba leta yashikiriza abo bita ba sesere muri sentare bagafasha guca imanza harageze igihe ibyo birahava mugabo sentare z'intango abagiye kwitwara kubyerekeye byerekeye ibikunda nyine gushika mu mibano y'abantu babanza kubabaza urwandiko rw'ibyo abashinga ntahe babahanura icegeranyo mhm. ni rwandiko urumva rero biva ku bihe igihe cyose umushinga ntahe bamukeneye arashobora kugira icyo kandi yamya akimara mu buzima bw'igihugu hano mwumvise umushikiranganji mu byagejwe harimo intwaro rusange ashikiriza yuko akazi cyangwa kumbura ubushobozi bw'abashinga ntahe burangiye hari ku wa mirongo irindwi na kabiri nyakanga aho abari batowe nk'abahuza barahira mbe ubwa mbere ho mwebwe nk'abarongo rwego bashinga ntahe imbere yuko tujanye mu idonido y'ivyo mwakiriye gute itorwa ry'abahuza bararahira hamu akaba nkuko muvyumvise umushikiranganje yavuze abashinga ntahe bari batiwe kugira baze kumbure baraca imanza canke bagira abo bahuza ku mitumba akazi kabo kararangiye mwavyakiriye gute ubwa mbere bwo twakiriye neza ingingo yuko hashingwa sentare yo kumutumba kuko biratuma abenegihugu batirwe baratama baja kure batanga n'uburyo bwinshi baruha hanyuma bitotuma n'imanza zigabanuka twebwe abashinga ntayo twabyakiriye neza n'ingingo nziza cyane ibyo nabyo byerekeye guca imanza leta mu shingiro biratomoye neza ko ibyerekeye ubucamanza ari biri mu byo leta ifatira amategeko leta rero ifashe itegeko ryo gushinga sentare yo ku mutumba ni bwayo mugabo ntibibujije abashinga ntahe kuba abashinga ntahe nakwiganiye neza icumu ntahe ategerezwa gukora ingendo yiwe muri ibyo nta na hamwe mu gatabo twebwe twashize ko kagenga urwego rw'abashinga ntahe nta na hamwe byanditse ko umushinga ntahe yatigwa kugira ngo azoce imanza yatirwa gusa kugira ngo afashe bimwe nari mpereje kudondagura kugira ngo ikintu cyose gitaha aho gutaha kugira ngo abantu babane neza atawandya wangura bitume abantu bizerana baguma bari mu mutekano bamiraniye neza ibyo ni byo bituma umushinga ntahe yatwe kugira ngo abyiyemeze ko n'abazobifashamo mu mubano cyangwa aho yoba ari hose urumva rero eh, umushinga ntahe ntiyatirirwa guca mugabo baragiye barabimushinga rimwe na rimwe akabikora mhm. bihavuye agasubira akabireka mugabo ya ngendo yagishinga ntahe mhm. ntashobora kuyireka nakubwiye kukuremesha kuremesha ubwumvikano mu bantu no kugendera ukuri guhanura kuduriza abatasi babigusabye n'ibindi byose nakubwiye gufasha mu kuremesha umutekano kuremesha indero nziza mu bana guharanira akaranga ku k'uburundi mm-hmm. ibyo niyo ngende y'umushinga nta ushobora kumubuza kubigendera mugabo barashobora kumubuza bati uberere imanza ntibikwerekeye mm-hmm. mugabo ibyo bindi ni kamere ni n'ingendo na mm. karanga mm-hmm. adriano turi aho nyine mwavuze yuko rimwe na rimwe hari igihe abashingantahe bahabwa ubwo bubasha bakabukurwaho kandi bakabusubirana eh, kumbure umuntu ashobora kwibaza nta kintu yaba leta cyangwa amaleta yagiye araba cyangwa leta y'ubu yoba ifitaniye akantu n'ubwego bw'abashingantahe ntawe ntacunze ntacu bigeze batubwira mbega gufitanira ikintu n'umuntu yigenza neza biciye hehe umugabo nk'uko nabikubwiye leta nitegerezwa gucungera ibyerekeye ubucamanza umushyikirangajwi mm. yavuze neza mwibwizwa shinga abashinga ntahe kararangiye rero nta kazi bigeze leta yigeze abashinga ntahe mm. barabikora ko iyo kandi muri ibyo nagusomeye byerekana umushinga nta ari we si akazi ni ingendo ntigeze avuga yuko ingendo ya gishinga ntahe ihetse reka n'ukuri umuntu mm. yaba amurengeye akarimbi mugabo ko akazi ko guca imanza karangira ibyo ntibisanzwe kuko ubucamanza na justice bugengwa n'amategeko mugabo akaranga k'uburundi ntikarangwa n'itegeko mm. ariko muri abo bahuza harimo n'abashinga ntahe harimo n'abo mu rwego rw'abashinga ntahe batowe ubwo none umuntu umushobokera kugendera iryo iyo ngendo yagishinga ntaye kandi kandi ari n'umuhuza urabye neza itegeko rigena abahuza bashinze muri uyu mwaka ukaraba n'amategeko kuba utaguza ijambo amaronko ibintu mwene ibyo byose umuhuza rero batoye umuhuza yahora n’umushinga umushinga ntahe rero ntaco mbona bizica mhm. batoye kandi umuhuza ataratigwa naho nyine ntaco mbona bizica niyo bafite iyo migenzo baranavuze yuko bazomutegura bakabaha inyigisho bakamenya ingene bategerezwa kubigenza erega n'abashinga ntahe barategurwa mhm. kera burazi ko babanza kuja mu mitamana aho bari kwaca imanza abataratirwa barabadana bakumviriza ingene imanza zumvirizwa ingene babaza urya bakabaza urya kugira ngo babone ukuraho kure mm-hmm. nta ngorane rero uje mbona yuko ubushinga ntahe bwo bandanya abantu bigenza gushinga ntahe bavuga ukuri mbere nibo bazofasha nk'izo manza wumva zo mu kibano mm-hmm. baba rwose uko umutumba ni muri fatanye karitiye ya bwiza ufate irimo amabarabara cumi ugashyira ku kwijabe ibintu byose biba ku munsi ku munsi abahuza ntabyo boshobora umugabo mhm. umushinga ntahari ejo niyasanga mugaheza bakaba ari bo batobafasha gusubira kumvikana urumva hari ibintu byinshi cyane babihaye abahuza nta n'ibyo boshobora mm. Uh, murakoze cyane ariko mudutunge mwe muri ko muradukurikirana muri hanze y'igihugu baturabira mu buhinga bw'ibyuma kuko bisa n'ibyagoranye bari ko bambwira yuko bacyumva ikiganiro cy'abana kumbure mu buhinga bw'ibyuma barabe ukuntu batugirira bakakituwariza akazuba nako karaserutse ntereje amaso hirya no hino mbona ibiyaya nabyo bihungabana ndabona umwamazi ukikuje reka nibutse abariko baradukurikirana ko turi muri karadiridimba na kana kaji wabo ikiganiro giha n'akanya abarundi bari mu makungu kugira nabo bagira icyo bashikije mu kubaka kino gihugu cyacu nk'uko mwabyumvise turi kumwe no mutumire mutumire adasanzwe adiyano sibomana akaba arongoye urwego rw'abashingantahe mu burundi twatsi turabira hamwe ibiranga umushingantahe ni ko umushingantahe mwumvise ibitari bike numvise naho twari tugeze cyane cyane aho yarahejeje gusigura ati bitakunze ko mu byumva twa sitwe byavuye ko ariko murazi yuko nino mbona imvura iri kiragwa ngira ni ibintu by'ubuhinga byaciye bituma amasaha amera nkayigira imbere ariko ufise ari ikibazo cyangwa interano araza kwakura hano ntituza kugaruka kuri ku byo Adrien Sibomana yashikirije byose muri kino kiganiro ariko ari ikibazo canke interano zanyu zirahawe ikaze ego uh, Adrien Sibomana turi kumwe hano mwariko muratubwira cyane cyane kuri iri banga y'ubushinga ntahe n'ubu hari ikibazo ko mbona naba bajije ati Uh, ko ubwo urwego rw'abashingantahe akenshi wasanga rufashanya mm, n'intwaro cyane cyane n'igisata cy'ubutungane ngo ugasanga ari intwari ije biravuyeho yindi birakurikiye ni kuki none ubwo bwoko bw'abashingantahe usanga ruhungabanywa cyane ndetse namenye igituma mugabo no kwiyumvira bimwe bimwe mhm. nuko ubirabye mu ntwaro ya gikoroni mhm. ababirigi barase yuko mu bisagara bya bujumbura mhm. na rumubonge batira mhm. nibyo bita baciye bita ngo ni centre extra coutumier twibaza yuko abo bantu b'imvuga kuri bashobora kuvuga kuvuguruza eh, ni ukuvuga yuko ikeneye kwatirwa baba barabateguye barabonye ko babikwiye bakajya kwatirwa muri komine hanyuma ku ntwaro ya repubulika ya kabiri e, nibuka yuko abaca imanza bari muri komite y'umugambwe eh, amasentare y'intango ntiyakira imanza atabanje kubaza urwandiko cyangwa icegeranyo abacibye ntahe baciye ku mutumba ni ukwibutsa nuko iyo ari imanza mhm. abashinga ntahe baragize uruhara rwinshi cyane nibo baheza bagaca bagenda hari nk'abantu barwanya izo manza ntibarikwiwe kuzica ariko aba bo babahuza bazozica zimwe zimwe izo zisanzwe zociye muri sentare y'intango eh, icyo gihe rero urumva yuko intwaro reka niramukize mutama wanjye n'umubyeyi wanjye mhm. rero urakoze kundamutsa kandi ndagushimiye telefone yiwe iracitse ngira araza gusubira turi ko turagaruka muri ko mugaruka kuri iri burabuzwa ry'abashingantahe oya niba ntitwabaye kuba baburabuza nk'uko mm. oya intwaro yarabakoresheje ndakubwiye yuko Eh, mu bakoroni aho bataca imanza gusa ni ngahe bujumbura no mm. muri mwonge muri mugeze kuri gatatu byose byaca muri tribunal mugabo ahandi barabandanya nk'uko byandikeye kuri repubulika ya gatatu ya kabiri rero niho nari ngeze rero ndakubwira yuko eh, abatowe kuja mu makomite y'umugambwe ko hari umugambwe umwe ku mutumba eh, nibo baca rero baca imanza mugabo ntibakumiriye abashinjacyaha mu nyuma ya repubulika ya gatatu itanguye kugeza n'ubu abashinga ntahera bahora basasa nk'uko bahora basasa kera eh, biheranye n'iki gihe bashyizeho sentare zo ku mitumba z'abahuza mm. twari twavuze iburabuzwa kuko ngira n'imbere y'aho abo bashinga ntahe barahira namwe hari abari ah, baje banashobora bava no mu mihingo itandukanye baje mu bikorwa hani bujumbura ngo barankigwe ibikorwa byabo uvuga cyane imbere yaho gatoya muri uku kwezi kwa nyakanga nyine oya aho muri uku kwezi kwa nyakanga mhm. eh, twari dufite umunsi mukuru w'intahe mu mhm. burundi mm. muga mushikiranganje kubera yasohoye ikete kw'ibikorwa by’abashinga by'abashingantahe bihagaritswe mhm. eh, ntiyavuze ko bikuwe kuko nagusomeye burya biragoye gukura ingendo na karanga mm. yanse amakoraniro n'ibiki twebwe rero turasonera amategeko tubashe mm. tuvuga ngo umunsi mukuru rero ntabwo tubwira mugo mm. si si si burabutswa cy'ugwego bwaje oya nukuri ibyo ni ibintu bisanzwe noba mbeshe mvuze ngo hari intwaro yigitse burabutsa abashinga ntahe reka mm-hmm. mm-hmm. eh, reka naho tugaruke kumbure ukuntu nako mugiye gukorana n'aba bahuza batowe kuko mwumvise umushyikiranganzira yavuze yuko eh, iby'abashinga ntahe batowe kugira bakore iryo banga birangiye ni gute mwiteguye gukorana n'aba bahuza mwebwe nk'urwego rw'abashinga ntahe ariko gatoya imbere y'uko mukinyishura hari uri ku murongo n’amahoro amahoro ni impore turakumva ninda twakwiherereye eh, ni david ahamagara otawa muri canada ndamukiriza n'umutumire arakumva amahoro neza ni david yotawa amahoro cyane amahoro neza mhm. duka ku ijambo david hama mudutunge hari ibyari byagoranye ah, murazi ko ibintu by'ubuhinga bigoye ego eh, bavuga yuko ibyuma bidasezerana mm. twebwe twagumye twumviriza ikiganiro cy'abana kumbe mwebwe mwatangura ikiganiro kera nicyo gituma tutashoboye no kumviriza mm. ibyo umutumire yashikirije ariko intumbero y'ikiganiro twayumvirije ego murakoze cyane akanya ni rwawe rero mhm. eh, ego murakoze nagira ndamwibariza ikibazo mhm. urabona urwego rw'abashinga nawe kuva kera mbere jewe nari nkiri muto Mhm. abarundi benshi bikeka ko urwego rw'abashingantahe rwabigizemo uruhara mhm. bituma bata icyizere muri urwo rwego mm. ikibazo cya mbere rero nshingiye kuri ibyo nguzi nagomba mbaze umutumire mhm. ni cokorwa kugira ngo abarundi basubire bagire icyizere muri urwo rwego mhm. kugira basubire bagwizere rusubire rubeho rusubire rube urwego rw'abashinga nta ikibazo nacyo kigira kabiri ati wofata akagira nk'inyigisho akaziha abajejwe ubutungane kugira bakore umwuga wawo cyo yise professionalisme hanyuma umuntu akihoza abashinga naye nawe ngo mubona ari igiki ku bwanyu gisumba ikindi akanyarwanda yego icambere na mbere cyo e, avuze yuko hageze hara kuba amareta akoresha abashinga ntahe mhm. e, ibyo sinobishigikira rwose kuko mhm. igihe cyose hagize haraba ingorane ngaha mu gihugu cyacu Mm. abashinga ntahe baragumije ibanga hari aho n'abashakashatsi babyanditse ko igitabo mm. mbe ararikirondera gisome ibyo byiyumviro yari bizoga abantu cyangwa bihere mm. icyo gitabo mbe mushinga ntahe wa’maziki. birazwi rero ko kenshi iyo habaye ingorane mbera abashinga ntahe batari bake bahasize agatwi nibo bahera ko iyo inkozi z'ikindi zaherako icyo cyari cya mbere rero nta na rimwe abashinga ntahe bibanga bigeze batarigendera abatuba barabigendeye nabo ntibari bo kuko murazi ko higeze kuba igihe umuntu yaronse diplome yavuga ngo ni umushinga umuntu agiye mu gisoda akarahira ngo ni umushinga ntahe mugabo ntibaba baratiwe koko ikibazo cya kabiri nacyo Eh, abatije mm-hmm. ingene bo bihoza abo bashinga ntahe kuko babibasabye nanabisiguye ngira ntiyumvirije ntiyumvirije igice cya mbere nanabisiguye babimusabye ni nk'uku twebwe wewe na jewe twotahata mhm. dushobora guca tuvuga tuti turondera mushinga nta rondera rwawe nari rondere rwanje batwumvikanisha canke tukavuga tuti tuja mu bucamanza urumva rero akazi ko umuntu iyo yatiwe ntaba yatiriwe guca imanza ngaha nta na hamwe byanditse mugabo abisabwe arashobora kubigira ubwo ntababigira batabisabwe reka ntabundi babigira batabisabwe none ni ukwanduka gute mu nshuro urubanza abantu babiri batabisabye byerekeye eh, leta mhm. bica mu mategeko ubucamanza rero n'ubushingantahe ni ibintu bibiri bidasa ubucamanza ni inzego za leta ubushingantahe na karanga n'ingendo twarazwe na ba sogokuru burya nk'ubu ariko arabivuga ubu yodzino agaca ahantu bakamubwira bati uyu nta mushinga ntaharimwo sinzi ko baba bamwubashe hmm. cyane ko byamushimisha kandi ntibabavuze ngo ngo umucamanza mugabo bavuze bati eh, uyu nta mushinga nta ari mu kuvuga arabesha eh, afise ingeso mbi nyinshi yitwararika ibyiwe ibyo abandi by'umutekano by'umubano ni byinshi cyane bituma umuntu bavuga ati uwo ndakwiye ko umushinga nta ariko hagati aho uwo muri kino gihe tuza twumva umuntu wabwiye ati eh, jenda umushinga ntahe ati oya jenda umugabo kumbure biriko biva hehe ibyo ni iby'imigambwe byinjiyemwo mm. jewe narabitohoje neza igihe byatanguye mu hamwe eh, hari amasezerano yarusha mm-hmm. hariho n'abigeze kuvuga ngo amatora adutogwe n'abashinga ntahe eh, grand grands numva yuko hari ibigambo itari mike itari kubyemera mm. abo rero bababwiye bati bamubwira ati mushinga wewe umushinga ntaha kanga ati jenda umugabo urumva mu mvugo y'ikirundi kera bavuga bati igihugu kigigwa n'abagabo abagabo no kuvuga abashinga ntahe nabo bose bagenda umushinga ntahe mugabo bataratigwa umuntu rero avuze ati jewe ndi umugabo birumvikana eh, yuko atavuga ati jewe ndanze kwitwa umushinga ntawe kuko sinatiwe kandi nta n'ibyo nshaka hariho ubudasa rero hagati yego kandi nibyo niyo batatiwe bakamwita mushinga nta kavuga atoya jewe nyita umukungu canke nyita umugabo canke nyita ushaka cose nyita bwana naka mm-hmm. ivyo biva ku muntu mm. ariko rero kumbure haragiye kandi hibonekeza n'abashinga nayo wasanga bikika mu kiza ah, bakajya nabone mu migambwe kuko uko biri kose n'abantu baba baba mu gihugu icyo gihe none mwebwe nk'urwego mwaca mwamira gute cyangwa ubu muca mwamira gute kubwira umuntu wese amenye igikorwa cyiwe na ubu uh, hari ubwo rwego rw'abahuza wereka abashinga ntawe ntawe uba kujya mu migambwe mhm. barajyayo kuko ni uburenganzira bwabo nabantu nk'abandi nabene gihugu nk'abandi mm-hmm. ntabwo babuta mu migambwe mugabo dushaka ayigiyemwo agendere ryabanga dukuvuga ukuri dukuguma mm-hmm. ahuza abantu dukuguma afasha kuremesha umubano mwiza n'umutekano n'ibindi byose nababwiye reka Adriano kumbure turi ko turarangiza kino kiganiro ariko gato Placide yashikirije ati ngo ubushingantahe ntibukugweho ngo bwamyeho buzokwamaho mugabo urumva hari ibihe bigenda birahinduka nk'ubu murabona ko aba bahuza batowe kandi mu itegeko ribagena nta kiringo kiboneka gihari cyaho eh, manda yabo canke umwanya bazobera bahuza uzorangirira bisigura eh, ko bishobora kubandanya ugasanga ubwo bwego bashingana rikuru ravutika buhoro buhoro nta makenga mufise nibata yuko ari gutandukanya ibintu bibiri mm. ubucamanza n'ubushingantahe eh. ubucamanza buri mu ntwaro leta ihari itegereza gutunganya mm. Ubushinga ntahe nabwo nakaranga twarazwe na ba sogokuru mhm. umuntu rero yatiwe akaba umushinga ntahe nababwiye ko atatigwa ngo azoce imanza yatigwa ngo azoba akarorero mu kibano afasha ibyo ashobora nabibasomeye abimboneza Mugabo bamukeneye barashobora ko kandi leta rimwe rimwe yahora ibikora nakubwiye ko bigeze kuba bagenda bashinga ntahe bakeyi ku mitumba ngo baze kuba bahasesere mu masentare nakubwiye yuko bigeze kubifashisha bakabatuma n'ibindi bindi biva ku ntwaro niyitegereza gutunganya ubutungane niko biri mu ibwizwa shingiro niriyaba rero ubushinga ntahe ari akamere yarakaranga, butandukanye n'ubucamanza ntawo bivanga bavuze bati kuva ubu abashinga ntahe ntibazosura guca imanza zo ku mitumba zizocibwa n'abahuza kandi abo bahuza nibo warasomye neza babasaba ingeso nk'iz'abashinga ntahe kandi niyaba muri leta iyo bagenya abacamanza ku ngo nta kiringo bababwira ngo tubimaramo imyaka iyi n'iyi n'iyi niba bari abacamanza rero baragewe kuba abacamanza gushika aho bazobogorizwa canke bagapfa canke bagakora amakosa nizeye yuko ataye badokora urumva rero ibyo ni ibintu byoroshe gutegera kandi bisanzwe tutoteranya uwo muntu nawe rero yitwa umushinga ntahe abamwizeye bamuzi ko ico bamuzi ko arashobora kugira ico azokwama bamarira naguhaye akaro rero nk'ubu jewe ntusanga inka iri kwirona hajya undi ah, umushinga ntahe simvuga ngo ibyo ni abahuza ntacagenda nkamira nsanze abantu bafatanye mu kanigo ari babiri bangwe bahangwe ibyo rero ni ingeso y'ikirundi naho abo mugiye kubanguranya baca bavuga ati wewe ibyo ntibikuraba ntibikuraba hariho aho bijejwe cyangwa hagaca haza uwundi ati aho kazi sigwawe nakiwacu oya ibyo ari byo byose ntibusanye ikiri kirona abantu bariko bari baramarana bakomerekanya ngo ngo ngo ugende base ucuraba uburyo ubuho n'uburyo ni bwinshi ugahamagara babijejwe muga hari ubundi aca yibandaniriza ati ibyo ntibindaba n'ibyo gipolisi mm. ugafa ah, n'uwo mupolisi ukamuhamagara akaza akabitunganya urumva rero dutandukanye e, ubucamanza n'akaranga karanga umushinga ntahe mm. mm-hmm. umukurangiza kurangiza ni giki uno munsi urwego rw'abashinga ntahe rubwiye abo bashinga nawe ubwabo reka mbere nabo bahuza baheruka gutora abashingantaho ubwabo barabizi ko iyo leta isohoye itegeko barisondera urumva icyo twebwe twabasaba ni uko muri tumanza zo ku mitumba bagendera ubushingantahe koko uko urabona hariho abantu biharaje kuba ibyabona by'ibinyoma aho ugenda kuri parike hariho abantu bafise akazi harya baza gusura imanza nkumbure zo mu kirundo kandi ava ahandi mu yindi ntara yo mu manuko cyane hagati mu mm. gihugu tusaba rero abashinga ntayo yuko bagendera ko kibanga bakerekana ukuraho aho kuri mu migenderanire y'abantu bakabandanya babana neza n'abantu bakabandanya bafasha abashobora kubitura kuko byose ntibishobora guherera mu manza hari n'abatiyipfuza yuko ibintu bica bija mu bucamanza mm-hmm. hariho na tuvuge nk'ababana bashobora kuvuga bagendeye nabi batereka turondera abashinga ntahe kuko iyo bagiye mu bucamanza bica bija habona byose bimwe bagiranya byose bagashima rero yuko vyoguma hagati yabo n'abandi bantu bakeye amatati rero yose ari mu gihugu ku musegonda ku musegonda n'ubu ariko arahaba no ngaho twosohoka ngaho hanze usanga bikomera ayo abahuza ntayo boshobora kugira ngo igihugu gitekane kirakeneye abashinga ntahe aho bari hose baguma bafasha abantu gusubira hamwe kubabana neza babahanura cyane babituye kuko mhm. ijya ni sentare yo kumutumba mutumba kandi nabakubwiye yuko eh, ari ikintu cyiza rizatuma abantu ba badatama rwose mu by'ubutungane mhm. murakoze cyane adriano sibomana reka ngire ko ndanabashimira ku kajyo n'akanya mwaduhaye muri kino kiganiro interano mwatanze eka n'ibibazo mwagiye muraha umuco n'intumbero muri kino kiganiro mwakoze kwitaba buno butumire bwacu murakoze cyane namwe kuba mwantumiye kandi nkabashimiye n'abari ko baratwumviriza kandi no hanyuma mwankenera nzobagambukira n'ukuri murakoze cyane reka nshimire Placide yatwakuye ari muri Hollande nshimire na David yatwakuye ari Ottawa reka nshimire na Alphonse Kubwimana niwe reka dufasha mu buhinga bw'ibyuma karadiridimbo no musi ikaba yarimeshejwe nanje medar niyo nkuru